Նոյեմբերի 3-ին եւ լույս 4-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 80 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից եւ ականանետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1200 գրակոց։ Արցախի պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի նախարարցակ գործողությունները լրացվել են։ Նոյեմբերի 5-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու ԼՂՄ Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի արևելան ուղությամբ։ ԼՂՀ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Կարճ ժամանակահատվածում լարվածությունը տարածաշրջանում լրջորեն աճել է, ուղղակիորեն սպառնալով Արցախի եւ Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների բնակչության անվտանգությանը։ Այդ մասին երեկ ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հարավային Կովկասի ու Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերի հետ հանդիպմանը։ Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է, որ այսօր առավել քան երբևէ կարևոր է Եվրոպական միության հավասարակշռված դիրքորոշման պահպանումը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման հարցում, ինչպես նաև խնդրի համապարփակ կարգավորման համար բարենպաստ մտնոլորտ ստեղծելու հանձնառության իրականացումը։ Դեսպան Զալբերը, կարևորելով հիմնահարցի շուտապույտ խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը, հավաստիացրել է, որ Եվրոպական միությունը հանձնառու է շարունակելու տարածաշրջանում իր հավասարակշռված քաղաքականությունը։ Հայաստանի նախագահը անդրադառնալով Հելբերտ Զարբերի հետ շուրջ 4 ամիս առաջ կայացած նախորդ հանդիպումից հետո իրավիճակին, նշել է, որ այդ կարճ ժամանակահատվածում լարվածությունը տարածաշրջանում լրջորեն աճել է, ուղղակիորեն սպառնալով Արցախի եւ Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների բնակչության անվտանգությանը։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել կառուցողական համագործակցությունը՝ ի նպաստ տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության եւ անվտանգության պահպանման ու ամրապնդման։ Հյուրի խնդրանքով Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է իր մտեցումները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման բանակցային գործընթացի վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Նա կարևորել է միջազգային հանրության եւ իրավասու միջազգային կառույցների ժամանակին ու հասցեական, այլ ոչ թե ընդհանրական հայտարարությունները հրադադարի խախտումների կապակցությամբ, ինչպես նաեւ որոշակի միջոցների ձեռնարկումը, որոնք կկանխեն հետագա որևէ սադրանք։ Հանդիպմանը երկուստեք ընդգծվել է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ռազմական լուծում չունի եւ այն կարող է լուծվել միայն կողմերի համար ընդունելի փոխզիջումների հիման վրա։ Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորման բանակցային գործընթացը քննարկվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Հերբերտ Զալբերի հանդիպմանը։ Հայաստանը ՀՊԿ-ի միակ անդամ երկիրն է, որը մասնակցում է նաև ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ գործողություններին։ Այս մասին ասել է Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի կապի սպա Ուիլյամ Լահյուն։ Անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական եւ Ղարաբաղի-ադրբեջանական շփման գոտում բարբերական լարվածությանը նա նշել է, որ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Ցանկացած երկիր, որը զինամթերք է տրամադրում հակամարտության կողմերից որևէ մեկին, փաստորեն աջակցում է հակամարտության շարունակությանը։ ՆԱՏՕ-ն անմիջապես չի մասնակցում կարգավորման գործընթացին, բայց մենք աջակցում ենք այն կազմակերպություններին, որոնք դրանով զբաղվում են։ Ղարաբաղյան խնդիրն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում ողջ տարածաշրջանի վրա, ոչ միայն անվտանգության, այլև տարածաշրջանի բարգավաճման տեսանկյունից, ասել է Ուիլյամ Լահյուն։ Հարցին թե ինչ կարծիք ունի սահմանային վերջին միջադեպերից հետո շրջանառության մեջ դրված թեզերի մասին, թե Արցախում անհրաժեշտ է եւ հնարավոր է տեղակայվեն խաղաղապահ զորքեր, նա պատասխանել է, թե սա իսկապես հետաքրքիր հայեցակարգ է, սակայն ՆԱՏՕ-ի նպատակների մեջ չի մտնում։ Եթե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը եւ այլ ներգրաված կողմերը միջազգային հանրության աջակցությամբ որոշեն, որ խաղաղապահների տեղակայումը կարող է նպաստավոր լինել հակամարտության կարգավորման համար, որ դա թույլ կտա վերջ տալ մարդկային կորուստներին, միգուցե հարցը քննարկվի, ասել է Ուիլյամ Լահյուն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 3-ին ընդունել է Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության պատվիրակությանը, կազմակերպության գործադիր տնօրեն Զավեն Խանջյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են գազམ་ակերպության կողմից Արցախում տարբեր բարեգործական ծրագրերի իրականացման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Երկրի ղեկավարը գոհնակությամբ նշել է, որ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցությունը միշտ էլ հատուկ կարևորություն է տվել Արցախին սատարելու գործին, երախտագիտություն հայտնելով նրանց հայրենանվեր գործունեության համար։ Արցախը մեր տունն է հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Զավեն Խանջյանը Մարդ հաջախ իր դունը գայցել է, որքան որալ բանտուղթը լա։ Նաև ավիդարանչականը այստեղ երկար դարիներ է վեր կորձունեություն ունի եւ այդ կորձունեություններու ընդհանրապես վերանայման պատճառով հերթականորեն գայցել ենք Արցախ եւ մեծ հաջուկ եւ ուրախություն է հանդիպիլ ղեկավարության եւ մասնավորապես նախագահի հետ որու հետ խորհրդակցաբար գսերդենք մեր հարաբերությունները, մեր նպաստը եւ սերդելու, ուսումնասիրելու թե ինչ ծևերով եւ ինչ ոճով գրնանք այդ նպաստը բարձրացնել, զարգացնել, առաջ տանել, հասցնել զայն 21-րդ դարու պայմաններուն եւ փոխադարձ քաղաքարներու փոխանակման մեջ բարելավելու որոշ ճանապարհներ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Պաշտոնավարման 100-րդ օրը լրանալու կապակցությամբ Արցախի գյուղնախարար Արամ Մխոյանն այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ եւ ներկայացրել կատարված ու կատարվելիք աշխատանքները։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Գյուղնախարարության բնակավարում վերջին տարիներին կատարվել են բազմաթիվ բարեփոխումներ։ Նախատեսվում է իրականացնել նորանոր ծրագրեր, ոլորտն ավելի ճկուն, մրցունակ եւ զարգացած դարձնելու ուղղությամբ։ Վերջին 5-6 տարիներին ներդրվել են 1 տասնյակից ավելի մշակաբույսեր, նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք տվել են դրական արդյունքներ։ Արամ Մխոյանի խոսքով ժամանակն է անցնել հաջորդ փուլին։ Ինչ է իրենից ընդհանրում հաջորդ փուլը։ Հաջորդ փուլը ընդհանրում է ավելի գրագետ կիրառել այդ տեխնոլոգիաները, ավելի խորացնել եւ ներդրված նոր մշակաբույսերը վերել ավելի տնտեսապես ավելի նոր որակի։ Բացի ծորենից եւ գառուց կան նաեւ նոր մշակաբույսեր, որոնց հետ վարվելու մշակույթը շատ ֆերմերների համար դեռևս անհասկանալի է։ Որոշ ֆերմերների մոտ կան հաջողություններ, նախատեսվում է հողօգտագործողների համար անցկացնել դասընթացներ, որոնք կնպաստեն հետագայում ավելի բարձր բերքատվություն ապահովել։ Մենք ունենք մշակութային բերք էր ստանում Եգիպտացորենից, Արևածաղկից, Սոյից, Գազավարից։ Հիմնական գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մեր հողագործները դեռ որոշակի հարցերում կաղում են եւ չեն կարողանում ապահովել համապատասխան բերք։ Մեր անելիքը կլինի կրթել այդ ֆերմերներին։ Գյուղատնտեսության նախարարը ворթեգրել է լինել գյուղացու կողքին սկզբունքը, պետք է հաճախակի լինել շրջաններում հողօգտագործողների կողքին, օպերատիվ եւ արագ լուծել ֆերմերի արժեվ ծառացած խնդիրները։ Այս կարծիքիդ դե է Արաբ Մխոյանը։ Գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուները, մասնագետները, նախարարության համապատասխան ուրեմն մասնագետները պետք է հաճախակի լինեն շրջաններում, համայնքներում, հողօգտագործողների կողքին, նայել նրանց սխալները, շփվել, ուղղել եւ այս այս պիստով կարողանալ ավելի արագ, ավելի օպերատիվ լուծումներ տալ։ Այսօր գյուղատնտեսության ոլորտում կան շատ անելիքներ, սակայն առաջնայինը ըստ գյուղնախարարի ռոռոկման համակարգի արդիականացման խնդիրն է։ Տրամադրվում են սերմեր, կատարվում է աշխատանք, սակայն գալիս է մի պահ, երբ գյուղացին չի ունենում համապատասխան արդյունք։ Պատճառը ռոռոկման համակարգն է։ Պետք է ընդամենը մենք տեսնենք ինչ է կատարվում աշխարհում, ժամանակակից աշխարհում, ժամանակակից գյուղատնտեսության ոլորտում եւ այդ փորձը ներգրավել, գրել մեզ մոտ։ Գյուղնախարարն անդրադարձավ նաև անասնապահության ոլորտին, նշելով, որ այս բնակավարում եւս շարունակվում են աշխատանքներ իրականացվել։ Արամ Մխոյանը վերջում պատասխանեց լրագրողների հարցերին, որոնք վերաբերում էին մեղվաբուծությանը, ձկնաբուծությանը եւ հացահատիկային մշակաբույսերին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Երեք Ստեփանակերտում բացվել է Արցախի վաստակավոր նկարիչ Սամվել Գաբրիելյանի հիշատակին նվիրված ցուցահանդեսը, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում երեկ կայացավ Արցախի վաստակավոր նկարիչ Սամվել Գաբրելյանի հիշատակի նվիրված ցուցահանդեսի բացման արարողությունը։ Միջոցառումը Շուշիի Հակոբ Գյուրջյանի անվան ինստիտուտի նախաձեռնությամբ էր։ Հիմնականում ներկայացվեցին մեծանուն նկարչի ուսանողների հեղինակային գործերը, որոնք ապացույց են հարգանքի ու սիրո՝ ի հիշատակ ուսուցչի։ Բանաստեղծ Սոկրատ Խանյանը Սամվել Գաբրելյանին հիշում է դեռևս մանուկ հասակից։ Ասում է, նա արցախյան գեղանկարչության մեջ իր մեծ դերն ունի, նրա տաղանդն աստծուց էր։ Դեռ Եվս պատանության տարիներից ես նկատել եմ Սամվելի մոտ նկարչի շնորհքը, որը շատ կարևոր է։ Եվ Սամվելը գնաց բարձրագույն կրթություն, ստացավ կրթությունը կրթություն, բայց Աստծո նվերը դա միանգամայն այլ է։ այլ արվեստի շնորհքը դա Աստուծո պարգև է։ Մեր ժողովուրդը մինչև հիմա ասում է Տովովիա, այսինքն Աստված է տվել նրա շնորհքը։ Եվ վերադառնալուց հետո Երևանից Սամվելը իսկապես լծվեց, որպեսի Աստծո տված շնորհքը վերադարձնի իր ժողովրդին։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Արվեստը ունի գագաթներ, բայց գագաթնակետ չունի եւ Սամվելը իսկապես ձգտում էր դրան։ Ու նա հայտնություն դարձավ մեր ոչ միայն Արցախի, այլև ամբողջ հայ գեղանկարչության պատմության մեջ։ Նկարչի սաներից Մերի Մուսայլյանը հիշում է նրան ոչ միայն որպես ուսուցչի, այլ նաև որպես ավակ ընկերոջ, ով ամեն հարցում աջակից էր իր ուսանողներին։ Շատ հպարտ ու ուրախ եմ, որ ես նույնպես կոչվում եմ Սամվել Գաբրիելյանի աշակերտը։ Ինչպես նա ասում էր, նա չհասրեց ինձ նկարիչ դարձնել, բայց այն 3 տարիների ընթացքում, երբ նա ինձ դասավանդել է, ես շատ բան եմ հասրել նրանից սովորել։ Ամենակարևորը ես հասկացա, թե ինչ ճանապարհ պետք է ընտրել իմ նպատակին հասնելու համար։ Ընկեր Գաբրիելյանը իմ իմ համար եղել է ոչ միայն սիրելի ուսուցիչ, նկարիչ, այլ նաև ավակ ընկեր, ով միշտ ուներ ամեն հարցի պատասխան։ Ցուցահանդեսին ներկա էին նախագահ Բակո Սահակյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար անձինք, նկարչի հարազատներ եւ ուսանողներ Աննա Ղուկասյան այսօր Արցախի կառավարության օրերս կայացած նիստում հաստատվել է պետական մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների առավելագույն սահմանականակը։ Հանձնարարվել է պետական մարմիներին ավտոմեքենաների գրանցման, վերագրանցման եւ գրանցման փոփոխության հետ կապված գործողությունները կատարել բացառապես որոշմամբ հաստատված սահմանականակներին համապատասխան։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ արդեն շուրջ 30 ծառայողական ավտոմեքենա է կրճատվել, իսկ երկրորդ փուլում նախատեսվում է կրճատել եւս 80-ը։ Կառավարության ղեկավարը նշել է նաեւ, որ գալիք տարում նախագահի աշխատակազմը շուրջ 15%-ով կրճատում է տարեկան ծախսերը, այդ թվում ծառայողական մեքենաների թիվը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Վթարի ենթարկված Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի վարորդ Գառնիկ Հարությունյանը ձերբակալվել է, նա հարցաքննվում է։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչ Արտակ Ղազարյանը։ Վթարի հետևանքով դուրաստ ուղևորներից երկուսի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ցանր։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 3-ին Տուլայի մարզի Ուզլովսկի քաղաքի մոտ Մոսկվայից Երևան եկող ավտոբուսը վթարի է ենթարկվել, կան 8 զոհ, բազմաթիվ վիրավորներ։ Վթարի կապակցությամբ ձևավորված միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստում որոշվել է, որ Հայաստան կտեղափոխվեն վթարված ավտոբուսի 8 զոհերի մարմինները, ինչպես նաև այն տուժածները, որոնց բժիշկները թույլ կտան ինքնաթիռ նստել։ Լուծվել է նաև այն քաղաքացիների հարցը, ովքեր վթարի ժամանակ կորցրել էին իրենց փաստաթղթերը։ Հարավային Սուդանի մայրաքաղաք Ջուբայում այսօր վթարի է ենթարկվել ռուսական անձնակազմով բեռնատար ինքնաթիռը։ Տեղական լրատվամիջոցների տվյալներով ինքնաթիռում եղել է անձնակազմի 5 ռուս անդամ եւ եւս 7 ուղևոր։ Ինքնաթիռը կոշտ վթարային վայրեջք է կատարել մայրաքաղաքի օտանավակայանից թռիչքից կատ ժամանակ անց։ Մարզասերների համար ֆուտբոլի Չեմպիոնների լիգայի Դ խմբի 4-րդ տուրում անգլիական Մանչեսթեր Սիթին Իսպանիայում 3-1 հաշվով հաղթեց Սևիլիային, իսկ նախորդ մրցաշարի եզրափակիչի մասնակից Թուրինի Յուվենտուսը 1-1 հաշվով ավարտեց Մյունխեն Գլադբախի Բորուսիայի հետ արտագնան խաղը, գրեթե ամբողջ երկրորդ խաղակեսն անցկացնելով 10 ֆուտբոլիստներով։ Այս հաղթանակի շնորհիվ Մանչեսթերցիները վաստակելով 9 միավոր բարձրացան առաջին տեղ եւ ապահովեցին փլեյ-օֆի ուղեգիր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են թույլ ամպամածություն առանց ձեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ հյուսիսարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 5 ցելսիուսը 13-ից 18 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագրի առաջին թողարկումը սպառված է։